una otra vegada en Radio Topo 101.8 FM en Fendorella eh, seremos con vosotros a las 7 de la tarde y recordad que tenemos aquí toda la actualidad eh, de Razón Aragones Si queréis contactar con nosotros puedes hacerlo trucando al teléfono 976 29 13 98 y también puedes escribirnos a la adreza fendo.orella.gmail.com Teatre de labor, la función que va pagar, qui va callar Escolta heavy metal i dispara a matar Es mol el ganivet del carnisser sionista i vomita sobre el millones de la América atómica a de explotar Un núvol de preguntas envaeix la ciudad How many bombs? How many bombs? God bless America. En el programa de Huetos leeremos la crónica que ha feito la agencia de contrainformación Arainfo sobre la manifestación manifestación obrera que había habido pasado 14 de abril. ya viaxaremos a Andalucía para charlar de un acuerdo entre las principales organizaciones independentistas de ese país y faremos una reflexión también leyendo un texto sobre la República ahora que, bueno, semana pasada se fació o suyo 80, 80 no cabo daño. También os leeremos un artículo de Santiago Albarrico, No Condeno. Eh, charlaremos de también una, de una mena de Chen mica Mega, de Chen como Dios manda. Y también, si nos vaga, charlaremos de cristianos de base protestando contra la visita del Papa al Estado español en, en Estiu y también faremos una acordanza a que remató ayer en Donosti. Torella, 101.8, Radio Topo. Principiamos ya con información de país, no más tenemos una noticia, pero bueno, lle, que ya importante. Y como todos hemos dicho, la crónica de la manifestación del paso 14 de abril, eh, que a lo, lo título de, Tragar o Luchar, que hemos traducido como Reblar o Luchar, eh, se fació, pues hizo 14 de abril, convocada por todo sindicalismo anticapitalista aragonés. Eh, reblar o Luchar. Convocadas por los sindicatos anarcosindicalistas y anticapitalistas de Zaragoza, a más de 2.000 personas han recurrido a las carreras centrales de Zaragoza en una manifestación combativa, aunque se ha manifestado o refuse a la política neoliberal del gobierno y más que más se ha chilado mazadas contra el pautismo los sindicatos del régimen o eh, os más intensos han vivido con la manifestación saturada de bandas siedes de Comisión obreras y UGT, fuertemente cuxiradas por la policía, dos expresado o descontento y o refuse a la connivencia estos sindicatos con las políticas neoliberales del gobierno. A manifestación ha rematado de bandas siedes de UGT, aunque los sindicalistas eh, afectados por despidos procedencia han leído un manifiesto que aboga por la Unidad sindical de acción. Los sindicatos convocans van a continuar trabajando en o tiempo, en la movilización llena la luita da aturar enrestida que dende los poderes económicos y e políticos se lle contra la clase traballadera. Junto a la presencia de otros sindicatos como CATA, SOA e Intersindical, hemos de destacar que esto a primero vegada en 25 añadas que CNT, AIT y CGT se han manifestado en Zaragoza de traza conjunta. de misa que pica i repica. Gràcies a Déu ara m'he fet adeu i he rebentat tots els armaris. Faig el viatge per mi mateix i sense sang al calendari. Gràcies a Déu ara m'he fet adeu no condeno Declaración de Principios de un Intelectual Español, un artículo de Santiago Albarrico y Almayende que cuento que llegué una mica viejo, pero que ya de actualidad impuesta a ilegalización de, Sortu. No condeno al rey Fat, honrado por el rey de España, que talla tozuelos, poda mans y arranca huellos, que a las mujeres y amordaza a los opositos, que se enseñorea sin de parlamento ni partidos políticos, que viola Filipinas y tortura a indios y egipcios, que gasta tercera parte del presupuesto de Arabia Saudí en los 15.000 miembros de su suya familia y financia los movimientos más reaccionarios y violentos del planeta. No condena al general Dustum, aliado de los Estados Unidos en Afganistán, que ha afogado en un contenedor a mil prisiones talibán a los que va prometido libertad y que murieron laminando a paredes de fierro de la suya prisión. No condeno a Turquía, miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea, que en la década de 90 borró de la faz de tierra 3.200 lugarones kurdos, ha dicho morir de hambre a a 87 presos políticos sin Garchola, que se atreve a transcribir en kurdo o nombre de suya ciudad. No condena o siniestro Kissinger, más angulucioso asesino de impuesto de Hitler, responsable de millones de muertos en Indochina, en Timor, en Chile y en todos países que suyo nombre salió bella vegada dos suyos morros. No condena a Sharon, hombre de paz, que dinamita casas, deporta civiles... arranca oliveras, furta agua, tirotea a ninos, esmicaza mulés tortura a raens, crema archivos, favolar ambulancias, ayer a campos de y y pedretas a la, idea de amputar o cáncer. De 3 millones de palestinos forma más folgada a pureza de suyos suyos digo. No condeno a Jordania ni a Egipto, que abatan y e engarcholados que se manifiestan contra la ocupación israelí de Palestina. No condeno a Patriot Act ni al programa TIPS ni a disparición de detenidos por el FBI ni a violación de la Convención de Ginebra en Guantánamo ni los tribunales militares, ni a licencia a matar, otorgada a la CIA, ni un registro policial de todos turistas que entran en Estados Unidos procedentes de un país musulmán. No contiene a la compañía estadounidense Inun Carbide, que el 2 de abril de 1984 asesinó a 30.000 personas en la ciudad india de Bhopal. No condenó a la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil, acusada de secuestrar, violar, torturar y asesinar a decenas de personas que vivían en un edificio propiedad de la compañía en la provincia de Aceh, Indonesia. No condeno a la empresa vivendi, que ha dejado sin agua a todos los bicos pobres de la paz, ni a Monsanto, que deixa sin a los campesinos de India y de Canadá, ni a Enron, que impuesto de dejar sin luz a media docena de países, deixó también sin estalvios a 20.000 personas. No condeno a las empresas españolas BBV, BSCH, Endesa Telefónica, Repsol, que han buedado a las arcas de la, Argentina, obligando a Sinas a los argentinos a vender los suyos pels a los fabricantes de pelucas y pleitearse una vaca muerta para poder minchar no condeno a la casa Coca-Cola, que se fijó en Europa a la huembra de los tanques nazis y que despide, amenaza y asesina hoy a sindicalistas en Guatemala y Colombia. No condeno a las grandes corporaciones farmacéuticas, que han acordado matar a 20 millones de africanos malaudos de sida. No condeno al ALCA, que viola y esmicaza a las obreras las de Ciudad de Juárez, y Fana y sin celebro en la muga de México con Estados Unidos. No condeno a FMI ni a la OMC, providencia de afambre, a peste, a guerra, a corrupción y de toda la caballería del apocalipsis. No condena a la Unión Europea ni al gobierno de los Estados Unidos, que meten los acuerdos comerciales por encima de las medidas de protección de medio ambiente y que han decidido, sin plebiscito ni as la cotole de una cuartena parte dos mamíferos la Tierra. No condena las torturas a un aire Romano, choven vasco que convertido en un globo en una comisaría española, quedando de tal punto desfigurado que sus países no más lo reconocieron porque en la cara continuaba teniendo o mismo lunar. No condeno al gobierno español que estableció el estado de excepción sin consultarlo al Parlamento y suspendió mientras tres días delitos alacetais replegados en nuestra Constitución, a libertad de movimiento y de expresión con la agravante de segregación racista en empachar que los vascos viachasen a Barcelona con ocasión de la zaguera cumbre de la Unión Europea. No condeno la ley de extranjería que expulsa a hombres febles y con fambre, los encerra en campos de detención o los priva de derecho universal a la asistencia sanitaria y educación. No condeno decretazo, que fan cara más gañoso lo treballo, elimina subsidios y deja a los treballados como a follarasca, a Mercedo cardo dos aires dos interpresarios. No condeno, naturalmente, a Dios, cuan plebe, lampadia utruena, ni con la tierra tremola, ni con el volcán bomeca o suyo fuego sobre los hombres. Soy un demócrata. Me importa igual la muerte de niños que no son españoles, me importa igual la encorrida, silenciamiento y asesinato de periodistas y abogados que no piensan como yo. Me importa igual la esclavitud de dos mil millones de personas que nunca no podrán marcar los míos libros. Me importa igual los retalles de libertad mientras suchete yo libremente las Me importa igual misma disparición de un planeta en lo que ya me divertí tanto. Soy un demócrata, condeno a ETA, a los que la refirman y a los que la alzan silencio, en cara que sigan mutos de la y exijo, por tanto, que se prive de los suyos derechos ciudadanos a 150.000 vascos, que se les empache votar, manifestarse y reunirse, que se tranquen a suyas tabernas, a suyas editoriales, a suyas de peixas, mesmo a suyas guarderías, que se les fique de impuestos a garchola a él y a todos sus amigos, ...en el chovei militant antiglobalización o escritoret resentiu ...y que si todo isto no producto a proteger a democracia se demanda intervención humanitaria ...de nuestras gloriosas fuerzas armadas enfaixadas ya la heroica reconquista de isla perisil Soy un demócrata y condenado a ETA soy un demócrata, no más he condenado a ETA y formo parte, por tanto, de todas las otras plantas armadas, ...las más sangrientas, las más crudeles, ...las más destructivas organizaciones terroristas del planeta. Soy un demócrata, soy un rebordenco. Iba a a avorrit. Que no son víctimas de cap malefici. Ni la nuestras la marca del destino Sobre la vida de somnis, sobre la pols y la sendra En dibuixat del camino a seguir. y de las veus más intensas del nuestro ullal de respuestas que no para de fluir sobre la veda de somnis sobre la pols y la cendra hem dibuixat el camino a seguir voy a te a l'orella no li queda tinta ni al bolígraf ni a mi, però ja veus, hem observat mil camins a seguir. Queden esperances, caminem el camí. Lluny de la vall de la pena, lluny, lluny, lluny de la vall de la pena, lluny de la vall de la vall de la vall de la vall de la falsa pena. Si ampliem les mires, callarà la por. Moren els fantasmes i les nits són de cara con internacional, en este caso nos unimos a Andalucía. O pasado día 10 de abril, arrocados en Córdoba, representantes de cuatro organizaciones de la cucha soberanista andaluza, pregón un acuerdo histórico en orden a unos criterios alacetales de actuación conjunta, con el objetivo común de lograr la liberación nacional y social de nuestro país. En este sentido, se aprueba a en declaración unitaria, Juntos por la Libertad de Andalucía, organizaciones de la Cucha Soberanista Andaluza que señan este documento conscientes del ente histórico por lo que trescruza la nuestra tierra y nuestro pueblo, igual como da nuestra responsabilidad frente a lo mesmo y de nuestro deber respectiva a las pensados dos libertad e intereses sociales y políticos, las clases populares de nuestro país declaran Primer, Andalucía y una nación y los andaluces somos un pueblo, consustancial la existencia de toda nación y pueblo ya posesión y el ejercicio de su libertad colectiva, de su soberanía. Como nación y como pueblo, nosotros también tenemos ese derecho. Segundo, tener y exercitar a nuestra soberanía, estar dueños de nosotros mismos, de nuestro trabajo, a nuestra tierra y a sus recursos, constituye una condición al la para poder determinar a nuestro venidero y realizar la transformación de nuestra realidad. Tercero, la vastidad constitucional imposada a Vichen no reconoce a Andalucía como una nación ni a los andaluces como un pueblo. Tampoco no lo nuestro a la posesión y ejercicio de nuestra soberanía. Consecuentemente, esto porta a la manca de democracia plena y de autogobierno real en Andalucía igual como posibilidad de lograrlo adentro de lo mismo, por lo que se imposa la faena prioritaria de suya superación y sustitución. Las organizaciones señas se miran de inventar en común y trabajar unitariamente de las veniens líneas alternativas, con el objetivo de lograr, allá en ellas, un nuevo escenario político democrático, tales venidero del pueblo trabajador andaluz. Cuarteno, un creve democrático global con un régimen político continuista actual, a suya constitución, o suyo autonomismo e y y de un proceso democrático auténtico en nuestro país que remate en la constitución de una república andaluza. Cinqueno, este proceso es comenzará mediante la instalación de un periodo transitorio y constituyente propio, que habrá de incluir o previo reconocimiento de Andalucía como nación y dos andaluces como pueblo, igual como consiguiente restauración de nuestra soberanía nacional y popular, de raso inmediata y condicional. Seiseno, el proceso rematará con la proclamación de una república andaluza, una república propia de características democrático-populares en la que se asegure a preeminencia de los intereses colectivos sobre los particulares, garantizando la supremacía de las clases populares andaluzas a través de suyo control efectivo sobre las estructuras políticas y una economía supeditada a las necesidades sociales, que incluirá la nacionalización de sectores industriales y financieras esenciales, igual como una reforma agraria que acotole el latifundismo y redistribuiga la tierra no. estará el pueblo trabajador andaluz en el ejercicio de suya soberanía y a través de suya república, que decida relaciones o con otros pueblos y a suyas características. Como primer trango para posibilitar fer realidad este proyecto, las organizaciones señas resuelven encetar un proceso de diálogo y concordancia, complegando en la unidad de acción que falla factible a la a comunal por la suya consecución. este sentido, y como medio para facilitar su logro, acuerdan Cuiteno, a constitución de una mesa andaluza da cucha soberanista. Esta mesa estará opuesto en lo que se deliberarán, acordarán y coordinarán actuaciones comunes. Nueno, a mesa se reunirá bimensualmente, como cada organización proposora en la suya matriz os debaz y actividad que considere menester. No masas consensuadas en estarán tractadas. Todas esas resoluciones se prenderán igualmente por consenso y ninguna organización estará obligada, dilla, dicho a lo que se comprometa explícitamente. Deceno, la comisión de enlace, conformada por un miembro de cada organización, se encargará de las faenas de convocatoria, concertación y seguimiento de acuerdos. Fuimos un la al resto las fuerzas políticas, los colectivos sociales y su individualidad la cucha soberanista andaluza a orientar en tal unidad de acción alrededor de este proyecto y organismo común de activación, en formación y actuación unitaria del Movimiento de Liberación Nacional Andaluz, por la República Andaluza, por el Pueblo Trabajador Andaluz, por Andalucía Libre, Andalucía 10 de abril de 2011, Andalucía Comunista, Jaleo, Juventud Andaluza, Independentista, Gira, Juventud Independentista Revolución Andaluza y Nación Andaluza. siete veces mía, siete veces mía, nueve se levantaba. mí quince veces juntaron a minas con naranja. mí siete veces mía. a pedir que tu vientre sea, a pedir que tu vientre sea. No te pongas un velo luto sino dulce y camisa de hogar sino dulce. detrás de los muros, donde están las higueras cerradas, a donde están las higueras cerradas. Y soportan continuamos en, Andalucía, ya no, no nomás con la música de fondo de Morente, que nos va a acompañar Istarate, sino también con un artículo escrito por un militante precisamente de Nación Andaluza, que es una de las organizaciones que ha, que asignado este acuerdo, que todos le lleva compañero, y hay un artículo que charla de la República Española, en el suyo huetentena, huetenteno cabo y nos sufre una vista pues diferente a la que goza de estar a la vista acutianada de la cucha ...la Cucha Española, por clamar las O texto se dice... Eh, a mitología republicana estatalista como una nueva mina de neoespañolismo. Talmen sorprenda a Beluns saber que el origen de conceptos tan trillados... entre la progresía estatalista actual ...para definir al Estado español como el Estado plurinacional ...una nación de naciones... proceden de teóricos del marxismo austríaco... de finales del siglo XIX mesmo una amazada tan conocida do fundador do falanchismo y e repetida terne que terne el franquismo como aquella que definía a la suposada nación española como una unidad desde venidero en universal, también en Ye. José Antonio se limitó a cambiar su chicto original, o Imperio Austrohúngaro, por este teatro peninsular de español. Que meragüe el Imperio Austrohúngaro por cual cosa más que por los libros de historia o las cintas de Berlanga? menos, Tasamen fa un siglo disputaba a supremacía germanica al alemán y era considerado una de las grandes potencias europeas. A partir de metado de XIX, como en ocaso caso español, Eva prevou de vertebrarse como entidad propia. de una unión de reinos pasó una mesma corona y teóricos socialdemócratas como Otto Bauer, que se moveban entre la defensa de dito marco estatal desde un malentendido internacionalismo obrero y a incompresión de feito nacional en pueblos como lo checo, o croata, el eslovaco, o húngaro, miraron de trobar fórmulas que lo fuesen posible. Esto a definición del Estado plurinacional austrohúngaro de Bauer como colectividad unida por una comunidad desde venidero, lo que inspiraría a Primo de Rivera Fillo igual como a nuestra cucha estatalista. Aquella tampoco no comprendeba que no vieva solución ni tadito y menos en cara a través de él, pues era a suya propia existencia o problema. Y con el tiempo, tanto a suyas teorías y a suyos expensos como lo suyo estado imposible federal republicano y esclatero estuvieron superados y sublidaos. En los zagues tiempos, somos asistiendo a una situación parellana, no nomás entre la socialdemocracia do régimen, que igualmente entre bellas cuchas reales situadas a la margin do mesmo. Y como en el ejemplo austriaco, se la acepta en unos casos en razones teóricas y en otros en suposadas tácticas de circunstancialidad u de oportunismo. En el primer caso se sitúan los que asimilados por el españolismo esfienden a España como una realidad objetiva y positiva, en el segundo aquellos que lo fan por razones prácticas u internacionalistas, por aproveitar y partir de un marco de relaciones existente y más amplio. Las dos posiciones coinciden en una incomprensión de raso y en una errónea valoración do propio taravidao españolista y dos distintos pueblos sosmesos. Pero, como en el caso de aquellos marxistas austriacos, el incorrecto análisis de realidad les portará a arrastrar o es devenidero que el Estado que esfienden, a suya desaparición igual como el españolismo clásico, aquel la cruz y espada, que tenía toda una mitología historicista alacetada en Iso de Santiago y cierra España, y el imperio donde nunca no se metió sol, este nuevo españolismo progresista y elaborando a suya propia fabulación do pasado sobre que se aposiente justifica la suya en vista. Si aquel atro tenía por fitas a reconquista eh, peninsular y colonización americana, este, más ni menos, tiene por epicentro la Segunda República Española y sus breus años son revestidos dos antecedentes exemplificades que esfinden ta un próximos devenidero común. Os feitos, sin embargo, niegan ese caricaturesco pasado reelaborado. El advenimiento de aquella Segunda República no estuvo bienvenido ni considerado como triunfo propio por parte de las cuchas revolucionarias. ...estuvo recibida con desprecio por libertarios y refusada de todo por leninistas. O PCE, por ejemplo, de impuesta suya proclamación, ...clamó sobres o o de la República Burguesa. ...y es clatero que a Segunda República ...trayó a milloras, genéricas, como a libertad a la cetas ...y una legislación más avanzada socialmente que no a suyas antecesoras. Pero ya que se partiva de unos precedentes tan radios en derechos y libertad a monarquía alfonsina y a dictadura de Primo de Rivera Pay que cualquier régimen que, que esos sus mínimos formals es estado considerado como a En En sentido régimen se se al a actual. Esta democracia también ha aportado esos mínimos negados mientras su franquismo. Y por eso, metiendo como punto de comparanza aquel otro mundo legislativo, este puede estar presentado como cambio sustancial. Pero no más en Y en ese sentido aparente, no en sí. Y casualmente, yo precisamente en esa misma comparanza, aunque se asienta el análisis de sus partidarios. Aquella república no más estuvo reafirmada y aplaudida por la chicota burguesía urbana, representada por los partidos republicanistas y por la aristocracia obrera arroclada mayoritariamente alrededor del PSOE. Y de feito, en los suyos primeros cinco años, se facían cutianos procesos badísticos e insurreccionales contra ella por parte de la cucha revolucionaria. No más a partir del 18 de julio, aquellos mismos que propugnaban su derrocamiento preñonen a suyas mans a suya defensa. Comunistas, libertarios y nacionalistas formaron unas vanguardias que empachó en aquel día o triunfo de la reacción y resistieron mientras casi tres añadas o suyo avance. Queréis decir que se, tornó, que se entornó al republicanismo estatalista os que pocos años antes clamaban o suyo espaldamiento? No, no se defendía a la república por sí. En esa mayoría, los que en las barallas lo hacían por la libertad, por libertad y contra el fascismo y por el socialismo. Si lo feban en la trinchera republicana, y era porque en Adenfren y era el enemigo de pueblo y de clase. No me había ofensa de la república, no más autodefensa popular, antifascista y obrera. Aunque Vamos a tres tallar este texto en tres o cuatro partes porque ya un poco luego y continuamos leyéndolo ni menos, los mitómanos do republicanismo estatalista insisten en atribuir a la Segunda República mismos valores intrínsecas. Pero cuáles son esas valos intrínsecas? Una república no llegue a un estado que no tiene a ofren a un aristócrata. Repúblicas llegan a Rusia bolchevique y la Alemania nazi. Repúblicas en son Irán islámico y a Francia laica. También a Cuba socialista y los capitalistas imperialistas Estados Unidos. ¿Qué valores compartían soviéticos y fascistas? ¿Qué valores comunes había entre el republicanismo iraní y o francés o entre cubano y o norteamericano? Más en cara, en aquellos años en la propia península convivieron, convivieron dos repúblicas, a española y a portuguesa. ¿Compartían valores a Segunda República Española y a dictadura de Salazar? A escape, los mitomanos arguyendo que con dicta terminología fan referencia en exclusiva a los que se producción y empentón mientras a Segunda República Española se refieren a las de aquellos que ordenó y a los jornales de Casas Viejas en Cádiz, a los de que bombardeó con piezas de artillería a Casa Cornelio en Sevilla, a los de que asesinó a miles de en Asturias, a los de que respondió mano militar a la proclamación del Estado catalán, a los de empentados de legislaciones como la Ley Indefensa de la República empleada con el mismo espíritu que hue a ley Corcuera o a Ley de Partidos, no, no existen valores republicanas ni universales ni específicas ese período. Mientras Tocis años lo que vieva eran valos antifascistas, revolucionarias y, soberanistas. Y estió por esas valos, por lo que se luitó y se dio a vida. Todo lo que de progresista tenía la República lo lleva no por estar consustancial a ella misma o a cualquier régimen republicano, sino como consecuencia de una circunstancial correlación de fuerzas favorable a la cucha. Y eran valores de la cucha revolucionaria, no para de la República. Ao luengo de 19, la alianza del liberalismo moderado con la aristocracia isabelina, o pauto que creyó el concepto de Estado español, produció una radicalización da cucha liberal entre posicións populistas y antimonárquicas que cristalizó en un idealizan republicanismo. Ello unió la debilidad de marxistas y libertarios y a la suya manca de influencias de ya de zonas concretas y circunstancias puntuales, fació que un movimiento de masas da época estaseo republicano. Los profesionales progresistas, los modernos comerciantes y la aristocracia obrera simbolizaba os suyos anhelos de eh, austeridad, honestidad, laicidad, avance económico y justicia distributiva, propios de mentalidades burguesas. Tal sector más inteligente la élite dominante era una bala en la recámara. A posibilidad de mantener os pilares fundacionales y justificativos de asistencia de España como proyecto político, unidad y capitalismo. Lo importante no era a de Estado, sino a pervivència de su vida único y al servicio dos seus intereses de De así que las dos repúblicas plegasen en situaciones de colapso institucional y prerevolucionarias. Y también, por esa misma razón, las dos rematón tan abruptamente estos pilares fueron amenazados. A Segunda República Española nació en un período de fracaso de resta de posibilidad, o constitucionalismo monárquico y a dictadura militar, Estoy empentada por el sistema que ideó a instrumentalización de sectores reformistas, republicanistas y socialdemócratas tan plegados como colchón social respectiva aspiraciones de los pueblos y a sus clases traballaderas. No hay seba como un puente entre la libertad o el socialismo, sino como lo zaguer parapeto peto empachar o suyo avance. Por eso, las contradicciones entre la realidad y el deseo, entre lo obtenido y las expectativas do asperau, y se trasfundo explica o por qué do incremento exponencial do republicanismo en los zagues años de la monarquía, asinas como tanta adhesión de zaguerora. Mesmo explica la actitud del rey de banda perdida por parte dos partidarios y no más en las grandes ciudades de unas meras elecciones municipales. Por eso, aquel régimen estuvo sustituyó con tan sorprendente facilidad, con tanta con que deciños de impuestos, se consensuaría este, y que los dos representan intento lampedusista de cambiar cual cosa ta que no cambie cosa y de pronto no estaba el pájaro en la rama. Hue, cuando vivimos los primeros síntomas de desbafamiento neofranquista, cuando la futura convergencia de distintas crisis de vez puede elevar entre procesos anicocamente transformativos a Cúcuta, con renovado pente, a mitología republicanista española un republicanismo empentado por esa neosocialdemocracia representada por OPC-Izquierda Unida, que sin la suya aceptación explícita dos reglas de juego y a participación institucionalista e institucionalizada, ni es estado posible aquella reforma, ni sería ahora posible a continuidad de esta monarquía constitucional. esos que elevan 30 añadas adullando la gobernabilidad y que ahora se presentan como abanderados de cambio os que levan 30 añadas cusirando por la sostenibilidad del sistema por medio de los pautos de Moncloa o procesos de concertación social y e que hoy pretenden combatirlo. Os que colaboran al estrincamiento de, pueblos, negándoles a súa soberanía y e que hoy sufren con posibilitados do de autodeterminación. Lo afirman tot sin, ruborizarse, dende os puestos, caderas, medios y chornals que les proporciona el sistema que afirman negar. A estos neolarusistas les fa acompaña bellas fuerzas da cucha real, pero que non comprendido a esencia intrínsecamente opresiva e explotadera do concepto político de España, e moito menos a funda realidade nacional e social dos distintos pueblos baixo o seu chugo. Hizo, junto a una errónea conceptuación de soberanismo revolucionario como nacionalismo burgués, en cuenta de como movimiento de liberación popular y de clase, fa que le faigan o al españolismo, ya siga desde suposados posicionamientos internacionalistas, de amena os treballadores no tienen patria, y conceptuando de chauvinismo nacionalista os da cucha independentista, ya siga propugnando a otros suposados factibles y alternativos estados españoles utaravidas unitarios, no más que federales nominalmente. Los dos componentes del republicanismo estatalista tienen en común con el sistema o reproducir y perpetuar las mugas españolas. Os unos por convicción y os otros por ignorancia. Actúan como elementos al servicio de la salvaguarda los suyos intereses territoriales. Los distintos componentes del republicanismo estatalista no nomás coinciden en la suya común reivindicación de una segunda de una tercera república española, pero que sí, y e a sobrevaloración de la segunda, que también en obviar a primera. Talmen porque mientras mientras una ayer era la aplicación de una conceptuación centralizadora chacobina de la administración o recuerdo del atra y indisociable de un movimiento soberanista como este cantonalismo, mientras que a segunda no nomás contradició a idea de España, que la reforzó, a primera la metió en riesgo. Y soy por qué. Se trata de que a próxima reedite un Taravida único, verticalista y no más administrativamente descentralizado, en cuenta de una multiplicidad horizontalista y segregacionista. Se trata, a la fin, de salvar a España y garantizar a suya continuidad. A crucillata aunque nos trovamos no llegue a deslechir entre monarquía o república, sino entre dictadura de facto u democracia real, entre soberanía o esclavitud dos pueblos, entre socialismo u barbarie. O siga, entre otra España u liberarnos de España, porque todo estado español en sí mismo lleva o problema, una tipología determinada lo mismo. España no oprime o explota vendiendo las características do suyo vida administrativo como en toda empresa capitalista o imperialista, explota y oprime debido a que llega a suya propia forma, eh, a propia naturaleza y a suya razón de ser. Y el principio de la liberación de los pueblos y a sus clases trabajaderas no puede estar en la reforma de otra vida opresor y explotador, o se cuenmen en la suya permanencia, sino en la suya completa erradicación. Toda solución que no naisca la reconocedura incondicional y previa de dichos pueblos y a consiguiente devolución de suya soberanía, de suya libertad, no suposará que continuismo amagao. Afirmar que un otro Estado español es posible es tan absurdo como afirmarlo do capitalismo. La relación de sustentación de, una crevadura objetiva no puede estar eh, trazas sino fundos. Y si el principio de toya y de ya de España ya negación dos pueblos y osillos derechos no puede haber transformación real sin la previa complementación de la premisa contraria. No se trata de que otro Estado conceda, de impuesta a suya formación, o derecho a una posible autodeterminación, sino que desde el ejercicio persistente de suya soberanía, cada pueblo decida si forma Estado propio y u con otros. A libertad no puede estar a meta de agarrar proyecto, sino a suya línea de salida. Como conclusión, se trataría de cosa básica, siempre y contestable, y incontestable, como que la unión entre pueblos tenga los mismos condicionantes imprescindibles que cualquier otra asociación entre seres humanos. A libertad de selección. Sin libertad personal no había libertad colectiva. Sin libertad colectiva no más había que dictadura. Y a esa libertad no puede estar consecuencia sino origen de interrelación. Primero y deban de todo, a libertad. Bueno, pues este texto que, plegamos de leer está escrito por Francisco López, Francisco Campos López, que ya militan de Nación Andaluza y dos Sindicato Andaluz de Treballados. i sobre Chen como Dios manda, un artículo del portal libertario Acata acaso en la Red. No mundo y hay mucha chena equivocada, manipulada, radicales que talmente tengan faltas efectivas y que no más quieren trucar oficacio... Gracias a Dios y hay una gran masa que son chen como Dios manda. ¿Por qué? Pues porque piensan o que deben pensar y fan o que ven de fer. ¿No sabes cómo ya chen como Dios manda? Pues notos faigaz que a escape, tos fue una descripción. A como Dios manda no ya racista, pero ya que los moros y los negros tienen costumbres muy rarizas y a mitad vienen aquí a furtar. Achen como Dios manda, no tienen cosa en contra de otras culturas, pero ya que esos extranjeros, se han de adaptar a las nuestras tradiciones. Achen como Dios manda, ye pacífica, pero las guerras en contra de los terroristas son pro bien de todos. Achen como Dios manda, respecta a los sudamericanos, pero mejor que se queden en la suya tierra que de después fan bandas peligrosas. Achen como Dios manda, no tienen cosa en contra de los manfloritas, pobrez, ya pro tienen con lo suyo. Achen como Dios manda ya democrática, porque si no, ¿qué va a estar? Comunista para cuenta como son en Cuba. Achen como Dios manda, hay más España, en cara que en este país se viviría mejor sin, tantos inmigrantes, ni catalans, ni vascos, ni comunistas, ni anarquistas, ni nacionalistas, ni socialistas, ni islámicos, ni chitans. Achen como Dios manda, ya en contra las dictaduras, pero Franco fació muchas cosas buenas y tanto mataron unos como otros como otros así como Dios manda, y de raso europeísta, a favor del intercambio, pero ¿qué fan los humanos en Europa? ¿Eso de que Turquía lle Europa, por Dios. Así como Dios manda, lle a favor de la diversidad religiosa, pero cada uno no suyo país que aquí somos estados católicos de toda la vida de Dios. Así como Dios manda son trabajados, pero todo el mundo sabe que las badas son sin curso hasta no trabajar y que de estar a los empresarios que son los que más arriesgan. Así como Dios manda no son de garra partiu, pero que al votar, ¿cómo van a votar a PSOE, así es que no les queda más remedio que felo a OPP. Achen como Dios manda son en contra de la explotación infantil, pero en el fondo son las grandes les fan un favor porque van a suyos países y les bosan hasta que puedan minchar. Achen como Dios manda, y muy comprometida con la naturaleza, pero lo, calentamiento global y un rollo de los ecologistas a vivir de cuento. Achen como Dios manda, y muy solidaria, siempre dan un aire a hombres, dos pobres, negrez con la fonsera trinflada. Achen como Dios manda, no llega a favor de Israel, pero si lo único que fan los palestinos ya, ya tentar contra ellos, sabrán defender, ¿no? Achen como Dios manda no sabe aún Islandia ni lo que allí ha pasado. achen como Dios manda de y lo a Estados Unidos porque son la cuna de libertad y ley siempre a seguir como país democrático y civilizado. achen como Dios manda no hay en las manifestaciones, pero menos mal que iba la policía a empachar que esos barranos manipulados en el mobiliario público que vosamos entre todos. Achen como Dios manda no son masclistas, pero ya que hoy día ya hay muchas fateras y he demostrado que los hombres y e las mujeres no pueden estar iguales. Además, donde de verdad viven, mal las mujeres en los países islámicos. Así como Dios manda, lle favor da vida, pero las que abortan las mataban. Así como Dios manda, lle muy contenta porque España lle campeona do mundo de fútbol, Y eso lle o que de verdad importa. Y no sigas ya más, ya, ya más pesado charrándome de política y mete gran Chirman. Seguro que todos son vista cantinela. Estas personas no son que reflejo de una conciencia colectiva que continúa dormida, alienada y ligada a la ignorancia, a los estereotipos y a la medrana, a meter en duda a dictadura de capital y o políticamente correcto. Dandalo o camí marcado tiene un claro mensaje. Mejor deixarse elevar y pensar lo menos posible. ¿Y tú qué? ¿Y es como Dios manda o y estos que no les manda ni Dios? Dano sincero Momu Munila Degam julinga Momu monila, Degam wonga vimos con un artículo de Luis Ángel Aguilar, Ta Rebelión, y un cristiano de base que eh, protestando por, por visitado visitado Papa en estío al, al Estado español. Y un artículo que obviamente había cosa católica, pero bueno. Asinas no queremos que vengas, Benedicto. Ayer, eh, domingo de Ramos, estilo día en lo que todos cristianos principio formalmente la Semana Santa. El liturgia correspondiente convidaba, precisamente, a esperar a un Dios muy tosfereno o que de continuos nos quiere presentar un dios especial, encerrinado en una mostrarse feble, sencilla y pobre, y Tamás Inri, San Pablo, también va y lo refinca, que nunca no hacía aparatos a suya categoría. Viene a cuento este comentario, hoy más reluchoso que no político, porque no puedo evitar correlacionarlo con la visitado papá a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ 2011, Y sea por aquí el Cardenal Ruco ha montado todo un gran negocio, como parece que se les lampó a través de un micrófono mal cerrado con esa Fundación Madrid Vivo que él preside y esa por que con la duilla de gobierno, es que socialista que ha declarado a jornada acontecimiento de excepcional interés público. Los tenidos financiados se desgravarán un 80% y no sé si mismo ganarán, ganarán sin dulcencias plenarias. Y no puedo evitarlo yo ni las comunidades cristianas populares CCP a las que pertoco ni las más de 140 collas eclesiales que, bajo ya conocida plataforma de redes cristianas, hemos quitado a la luz y esta pasada semana una amplia reflexión que puede villese de raso en la suya web. Hasta quien no lo sepa, somos parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero eso sí, en una comunidad muy crítica, con una sociedad transmitida y jerarquía que apuesta por una Iglesia plural y participativa en una sociedad laica y democrática. Por eso, debando que consideramos una incoherencia tan gran, la Iglesia jerárquica una engañufla manifiesta las administraciones y la jerarquía, y y un negocio, tanto la Iglesia como las empresas cofinanciadoras, donde redes cristianas, hemos creído que la celebración de esta JMJ 2011 era una buena ocasión para hacer plegar esa altra voz de la Iglesia. Visiten si no me creen la, propia web la jornada y comprobarán a escandalera que supuso gastar, más en tiempos de crisis, a barbaridad de 50 millones de euros a ver vergoña que significa que ...en un estado confesional se impliquen tan generosamente ...las tres administraciones civiles... de que la Iglesia Católica Apostólica Romana ...pueda consolidar los suyos injustos privilegios o gobierno con huito ministerios de comunidad ...y Concello de Madrid o que le demanden ...y a incoherencia que implica ese negocio con los patronos e interpresas que más han furtado mientras esta crisis en España que más han expoliado y empobrecido al tercer mundo ...y que taforro y bota ya estiron recibius fa casi un año en el Vaticano. Patronas como, como Emilio Botín de Santander, Íñigo Oriol, Tiberdrola César alerta de Telefónica, Luca de Tena del ABC, Díaz Ferranda COE, multinacionales como BBVA, Acaixa o Corte Inglés, Endesa, Prisa, FCC. Ya que el Evangelio lo dice muy claret, no se puede servir, a Dios y a los dinés. ¿Verdad, señor Rouco? Pues manipulando a cita. En fin, que asinas ni pobre, ni sencillo, ni feble, y con ese aparato tan antievangélico, asinas no queremos que y vengas. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait la y que aquí ha plegado Fendore ya diste día diste lunes de abril eh, seremos con vosotros una otra semana más la semana venien Bueno, no tenemos canta traducida, pero sí que vamos a disar con una canta de Oscorrica, se dice Corrica, aprovechando anchaquia de Acorrica que remató ayer en Donesti. Pues si no lo sabes, que cuento que sí, que a corricalle una carrera eh, por, de relevos que se fa por toda Euskal Herria, eh, que a Chen se, ha achunta pues a correr en, defensa ...de del Euskera de Asia Luenga. Y bueno, pues principio fa 10 días en, el enclave de Treviño, un puesto de Álava bajo administración eh, de, Castilla y León, y remató ayer en Donosti. Esta corrica que se fa cada dos años, pues bueno, como os ha estar en cada edición, aumenta la participación de Chen y todo un éxito y un ejemplo de movilización popular en defensa da suya da súa lengua. Así que iso remerando a, la chen que ha participado en la corrica, atordizamos con esta canta de Oscorri. Etorri gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri el karri korrika belarri berri jarri gorri korrika onjarri lagun bizigarri korrika gitzarri irizirri urri korrika korrika gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri lagun bizigarri korrika belarri berri jarri gorri korrika onjarri lagun bizigarri korrika gitzarri